85. Əliqnin ögdilmişki təsəlli bəgəlliki eytiludu. Əliq anlap saraydın çıxdı. Ögdilmişnin yeniği kelib, Çin könlüdün təsəlli bədi. Əliq eytdi. Ey ögdilmiş, əqlını işqi sal. Sən onunla dua bilən yardım qıl. Odğurmişqa xuda rəhmət qılsın. Onun günah qılmışlarını keçursun.'' Tangrim sana bu qayg'uning ajrini bersin. Xudoning so'yinchiga ega bo'l, davzaxdan omon qol. Sen darvozangni etib, yo'lingni bekitibsan. Yuzingni yoshirib, so'zlashdan to'xtabsan. Bu xil odat sana yarashmaydi. Aqlli kishi bundoq yo'l tutmaydi. Sana kim zulm qildi, menga ayt. Kim ochiq qildi yoki kim o'shmanlik qildi? qerindishingning beshiga kelgan ish xudoning hukmi edi xudo qazosini yurgizdi san o'zingni tut nimishqa faryod cheksan nima uchun yig'laysan bu yaxshi qiliq emas bundoq qilma tug'ilgan o'ladi o'rligan to'vallaydi mangan to'xtaydi og'an beridi qerindishingning o'limi sanga ibrat bo'lsin savr qil ajringni ko'rasan u shakar va qanddak shirin bo'ladi o'limni ko'rgan tirik qog'uchilar ibrat elishi kerak edi qani ibrat og'allar o'lguchining vasiyatiga diqqat qil nima deydi manga qara meni o'lim tutdi kattim senimi tutdi buningga taqlid qilingan mono betni o'qi o'qib dilingga yaxshiroq o'rnatqin Сәндім бұрын мұңлыған өліп кеткенлер нәсихат қылып шындақ деген ке, маңа нәзір сал, маңа бақ. Ғаплетті юрдім, көп құшал болдым. Әмді өлім яқамдың тұтты, кеттім, саңымы келеді. Ali o'dg'urmishni qayt qayta so'radi qandoq o'lganligini ahvoli qandoq bo'lganligini surishtirdi o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish nimi ko'ganligini alayhga bayon qildi o'lim oldida vasiyat qilganligini aytdi o'rnidan turib ivriq bilan hassisini elib, yodikorlik uchun aliyning oldiga qo'ydi va shundoq dedi qarindishimning manga qoldirg'ini mana shu uningdan qolgan narsa faqat mushula edi aligmu bulardan birini astilik uchun o'ziga qoldirsin bugun asqatqay atiga foydasi takkay aligning o'gdilmishga javobi alik qo'lini so'zib osini oldi bu yodikorlik manga qutatsin dedi san qarindishingning bu ivriqini ol buning bilan qarindishingning yuzini asla Қара, o'gdilmish ivriqni qo'liga oldi ko'ngli buzilib ko'z яш qildi Ali aytdi qara bu bir ibratdir aql bilan o'ylasak, bu biz uchun kupoyidir u ana shundoq yashadi dunyodan xalos bo'ldi bu dunyo uning uningdinmi qoldi ay xushbeil farosat bilan ish tutgan qiliqlari muloyim kishi nimadaydu angla bu dunyoning narsalari ko'p bo'lsa o'shiqlik qilmaydi qanchalik oz bo'lsa-mu, o'z loyiqida yetidi bu dunyoning nuqsonlari ming fazilati bir odam uni qandoq o'tkazsa shundoq o'taveradi o'limdan keyin bayoshatliqning nima foydasi bor sandan keyin qolganlar uni yeb so'yinadi qarindishing dunyo narsalaridan voz kechib uningdan qochdi mana jandi kiyib orpi yeyishni o'ziga loyiq topdi shu ahvolda turib yashadi o'lmadi yeb qog'uvchilarga narsalarni tashlab ketmadi kech kunduz g'ayrat qilib yukini yangillatdi dunyo mushaqqiti uningdan yiroqlashdi u ishlarni saramjon qilib bugun dunyodan qutuldi bizning ishimiz qandoq bo'ludi bu tugun yeshilmadi qara alik ming xil yaxshi so'zlar bilan nasihat qildi nasihat qilish orqali ichini bo'sh tutib rohatlandi ali o'rnidan turib o'rdiga qaytdi g'amkin holda uyiga kirdi o'gdilmish bir necha kun hasrat chakdi bu qayg'ulari o'tib chiroyi ichildi bu qayg'u hasratlarnimi unutdi yeb ichib kulib yana xushol yurdi al yurt ishlarini bilim bilan bejirgan xalqi bosh bo'g'ichi kishi bak yaxshi aytgan edi qayg'u hasrat seni qanchalik asr qilsimu ko'z qanchalik yig'lasimu yana baribir kuludi dunyoning qoida qonuni azaldan shundoq yaxshi yomon ishlar necha yil davom qilsimu bir kuni tugaydi qara o'gdilmishmi asratlarni o'tkazdi xizmatga tayyorlanib ishlarini davomlashtirdi u hevislik bilan xizmat qilishga boshladi tong saharda berib kechagacha ishladi aligning o'gdilmishga suoli bir kuni alik o'gdilmishni chaqirdi xalq ahvoli al yurt ishlarini so'radi alik so'radi alning ahvoli qandoq xalqning ahvoli qandoq zamon kunlar qandoq o'tyotidi hamma ishimda manga ko'z quloqsan sandan so'raymanki darvozamni echivat bir qancha kun qayg'u hasratga yo'liqding ishqi qo'ling bormidi ishlaring qandoq ketyotidi o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib dedi ay bag xalqning ahvoli haqqingga duo qilg'udak yaxshi o'gdilmishning aliki javobi biri so'z bo'g'iz ko'z va shahvat havasi bular kishi uchun toat ibodatga to'sqin bo'ladi biri bo'g'izini gelini tiysa ozroq so'zlasa yaramas narsalarni o'zidan yiroq tutsa havoyi havaslarga yo'l qo'ymasa g'azabi kelib ochiqlanganda o'zini chin tutib olsa ana shu aqlliq va bilimli kishidir bundoq kishini aqlli tamkin kishi desa bo'ladi aqlli kishilarning so'zi maqtashga loyiqdir ular to'g'ri tuz bo'lib o'zini oshkora tutadi yaramas ishlarga yaqinlashmaydi o'zini yiroq tutadi keraksiz narsalarni ko'maydi ko'zini yumadi alining o'gdilmishga javobi Alig dedi bu so'zlarni sen bak yaxshi so'zlading bu so'zing menga ortiq foydaliqdir o'gdilmishning aliki javobi bu vujud jafo sog'uchi va yomondir jafoga jafo qilib o'zini tutish kerak vujudni yaxshi ko'rib qanchalik yaxshilik qilsa u shunchalik yomonlik jafo qiladi kishilarning sarxili bak yaxshi aytgan edi uning so'zi japochi vujud uchun amal choridir kimga vapo qilsang japochi tayyor bo'l japochi kunlarning birida sanga japo qiladi kimga yaxshi muomala qilsang uningdan ehtiyot qil u seni yomonlik bilan faryod nadomat chektiradi ey ali muni uch narsaning semizi yomondir biri it biri qush yana biri vujud bularni osh qo'yish yo'lini tutish kerak ular andin yo'lga tushib bo'ynini egidi qush galdin qisilmasa don izdimaydi ish to'q semiz bo'lsa u kaynidin qo'g'lamaydi vujud to'ysa hammaga qansa, bo'g'ra tugidek bo'ladi har yanga qochidi yaxshilikni haydaydi uni qo'yib bama qushing o'g'limisa ziyni naiti bir o'dak ishning ovini tashlasa zini naiti bir so'sar vujuding buğra tugidak bo'ynini egiz ko'tursa seni o'tga ishtirib nadomat chektiradi qara rizqi yo'q kambag'al rizqliqdir chunki borig'i shukri qilib ko'ngli boy yashaydi agni butun bo'lsa tamoq yeb qo'soq to'ydirsa tangriga ibodat qilib ishini davomlashtiradi ulug'luq davlat baxt saodat kishini takabburlikqa tatidu. Qilish tegishli ishni qilg'izmaydi takabburlik bandini xudodan yiroqlashtiradi aqlli kishi bundoq yo'lda mangmaydi kambag'almi o'lidu, shuningdek boymi o'lidu. ikki mato bilan qori yer qetig'i kirib ketadi kambag'al o'lsa japo mushaqqatdan qutuladi boy o'lsa mol dunyollari qoladu vaboli billi ketudi ro'shanki munu so'z buningga taqlid qilingan bu sözdün o'zingga tekiştik ölüş al. ey ne'mat igesi, ölüm senin mehnatingdir ey mehnat egasi o'lim ne'matingdir kambag'al o'lsa mushaqqatidan qutuladi ey bay, ölüm yakandın tutsa hisob berishingga to'g'ri keladi alining o'gdilmishga aytgan so'zi ali yana aytdi bu dunyo ichi ko'pligan ilon chayonlar bilan to'lgan yeydigan ne'mati oz zahri ko'p maqtaydigan narsasi oz so'kadigan yeri ko'p aqlliqning qo'l so'zib oladigan narsasi oz bilimlikning ishtaho bilan yeydigan ne'matimi oz bu dunyo bilimsizlarga sizlarga jannatdirki rohat ichida shod yurudi muhtoj bo'lmaydi aqlliq uchun bu dunyo tikanga to'lgan oyoq bosqanli yerida tikan sanjiydi saqlanish kerak bilimlik uchun dunyo ichi bir zahardirki uningdan oziq ololmaydi kuch quvvatidan ketadi zohid o'g'il qizlarini tashlab dunyodan voz kechdi obidmi dunyoni tashlab ibodatga kirishdi bugun biz dunyoga bog'linib qoldik xudo bizni bu balodan saqlasin o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib shundoq dedi bu so'z so'zlarning ang to'g'risi aqlga ang yiqinidir nazar solsang dunyoning quypayli go'yo to'yg'inini bilmaydigan ajdahoga o'xshaydi inson o'zini o'zi beqib o'zini samir tutdi ondin o'z go'shini o'zi yeb o'zini zaiflashtirudi dunyo ahvoliga yetarlik diqqat qilsang uni tushunsang kishi o'z öz o'ziga hayron bo'ladi odam ota bilan havo ona dunyoga to'rilib yer yuziga o'z urug'ini tarqatdi ulardan boshlab to bugungi zamongacha dunyoga nini odamlar baglarning begi kelib ketdi ba'zilari olim bo'lib tug'ildi ba'zilari jasur margan ba'zilari tik mag'rur takabbur ba'zilari aqlliq ba'zilari dono ba'zilari talva sarong ba'zilari g'o'run erinchak qonchilg'an payg'ambar komil ustozlar tug'ildi ular xudo hukmi bilan insonga yo'l ko'rsatdi ba'zilari oz yashidi ba'zilari uzun yashadi ba'zilari dono so'zlari bilan yuksaklikka erishdi ba'zisi yaratgan egasiga qarshi turib dushmandek o'q yosini batlab o'q otdi bu beytni o'qu nima deganligini angla uni tushunib o'z qiliqingni tuzat mayli olim bo'l mayli ming yil yasha mayli dunyoga ega bo'lib halovatlik maishat qil oxir san o'lib qora tuproqqa aylanasan ölüm yoqongdin tutsa pişayman bilan yaş to'ksan bu dunyoga qanchilag'an yaxshi donismand olimlar keldi orzusiga yarasha abadiy hayotga ega bo'lanmidi bugun qara goya bu dunyoga tug'ilmagandek hammisi o'lib qora yer tegida yatmaqdı. qara har xil har turli kishilar to'raldi qora yer ularni yedi yutib hashamatlik saroy o'rda qasrlarni tashlab qori yerni to'shak qilib bahramon yotmoqda uxlavotamdu un tun yo'q yoki nafas olmaydi ularning ahvoli qandoq buni bilgichilar qin ularning hammasi amdi yaxshilikqa muhtoj yemak kaymakka qo'llarimi yetmaydi qara pushaymon bilan oh urib yotmoqda yaxshilikqa zoriqib ming xil orzu qilmoqda bugun xudo bizga bu kunlarni ato qildi ega bo'lgan bu fursatni behuda o'tkazsak bo'lmaydi bugundan e'tiboran xudo bizga ko'p yaxshilik qilish uchun tavfiq basun ey yaxshi qonun o'gdilmish tili bilan olqish aytdi va ey donishmand bag uzoq ko'p yasha dedi dunyo seningsiz quruqqanmisin xudo sening urug' avlodingni kam qilmasin orzu tilaklaring nima bo'lsa xudo hammasining ishkini sanga yechib bersin yana qandoq orzu tilaklaring bo'lsa xudo hammini tugal bersin ay mard Хушал xushal xuram узун яша, yasha ko'p көр, ko'r ay qiliqi muloyim afsuski seningdek kishilar o'lib so'ngiga chirib qori yer tegidi yotsa buningga nima amal ba xudo bu dunyo ishini ana shundoq yaratgan ekan ay hukmdor sanga o'xshashlar qancha o'lsimu o'lgan bo'lmaydi chunki sen yaxshiliklardan o'lish olding mayli o'lgin mayli uzun umr ko'rib ko'p yashig'in noming yaxshi degan so'z bilan dong chiqadi yaxshi ko'rgan do'stlaring ko'p bo'lsin raqiblaring parishon bo'lsin yering ya'ni mamlakating borg'ansiri kengaysin o'gdilmish so'zini tugitib yar updi tashqiriga chiqdi etini minib o'yiga qarab yuzlandi ishki oldiga kelib etidan tushdi o'yiga mangdi yeb ichib biroz dam elib yotdi yana o'rnidan turib attigandila ishini башлады. parmonlo badi ko'zdan kechirdi өзімі ishladi dili bilan tilini to'g'ri tutib yurish turishini tuzatdi butun agrila uningga qarab to'g'ri yo'lga kirdi qiliqlarini yaxshiladi dunyo tuzaldi yaxshi duo ko'paydi yaxshi duolar kundan kuniga saodat keltirdi ular o'tib ketdi faqat yaxshi nomlari qoldi ularning nomi izzat hurmati abadiy yo'qolmaydi Әмді қарап бақ. Бұл қыл кішілі әқиқи кішілі. Ула қылған ішла пәріштіләнің іші. Ула ажу дәуірді адам болған болса, бүгінгі xalq nima етіп ey Әй agar biz odam bo'lsak ularni ulanı şübhisiz perişte deyiş gerek. Ulanın hareketi ve kılıkları sözünü anlaş yaxshi izini besish bir baxtdir aqlliq tushunidu bilimlik shuni biliduki odam shubhisiz o'lidu dunyo qoladi qo'lga kelgan bu fursat kunlarni behuda o'tkazmay ibodat qilish kerak buningdan boshqasi bekor buningdan ulug'roq pand nasihat yana nima sandin burunqilar o'lidu bunu köz ko'radi qasr o'rdi saroylar hammasi qoladi buni band qilib tutolmaysan ay ulug' qanchilag'an qasr o'rdilarni puti qo'rg'onlarni o'lim buzdi qarg'ana qora yerga aylandirdi qanchilag'an shahar qishloq bog' gulzorlarni bu o'lim qurg'dab qo'ydi nazar sol ay tirik qasr o'rdi saroylar sangli qoladi Sən ulanı mangılı baqi deb təsarruf qılısan. Sansız qoşunğa ega bolğan u Cahangir qini qoşunlarını qaldırıb o'zi qari yerga aylandi. Qini u mamlakatim oz degan oshko'z hukmdor. Ko'p allaga zo'rlik qildi, lekin bahraman bo'lolmadi. Qini u boshqalarning yeriga zo'rlik qilgan zo'ravon. Endi bir g'ulash yerga ega bo'lib, hasrat bilan yotadi qeni u musulmon qinini to'kkichi qandoq qilib yer tegiga kirdi qeni uning zo'rligi qeni u boshqalarni xo'rlig'i chekishi qora yerga tang bo'lib qanchalik xo'rlandi qeni u dunyo uchun urush qilgan kishi dunyo o'z petishi qoldi o'zi o'lishga majbur bo'ldi qani u mol tovarlarni qo'ymay to'plagan kishi ikki matoni elib ketdi boshqasini esib bo'lmadi qani u ko'plab yar tilagan kishi qori yar tegiga kirdi ishi putdi dunyoning hamma ahvoli ani shundoqdir aql bilan nazar sol sirlo ishki echiladi bu dunyoning rohati mushaqqat shodliqi qayg'u qadrlishi xo'rluq xusholliqi alam beshingi nima kelsa ko'tirgin oh urma rohatmi mushaqqatmi o'tib ketadi bilim baguchi nima deydu angla ey mushaqqat bilan sabr qilg'uchi ey ne'mat egisi shukr qilib yegin ey mushaqqat chekkuchi savr qilib bosh ekkin savr qilsang mushaqqating ne'mat bo'ladi shukur qilsang ne'matim ko'paydi degin ey olim bugungi zamonga nazar sol hamma ish amallar tamoman boshqacha bo'lib ketdi bilimliklar qadrsizlandi o'zlarini ayaydigan bo'lib qoldi aqilliqlar kekash bo'ldi ig'iz ochmaydigan bo'ldi aldi yaramas kishilar ko'paydi yavaşla azar yeb beshini kötüremmedi. Qara, mey bilan yuzini yuyib namozni tashlaganlar mert batur ataldı, zorluk qildi Pitne pasat qilg'uchilar er ataldı. Mey işmeydi nomi namı deb dep namoz ro'zi bilan yurgan kishilar munofiq ataldi ey al hukmdori halol yo'qoldi hammada harom ustunlikni oldi harom yeguchilarning ko'nglini qora kir besib ketdi halolning nomili qoldi uni ko'gili bo'lmaydi harom talashdi qoldi uningga hech kim to'ymadi haromni harom degichilar qini haromni tashlab halol yigichilar qini haqiqiy to'g'ri taqvodor deb atalganlardan quyosh parlaydigan qiyomat bor degichilardan kim qoldi harom bilan ko'ngil rasa qoriyib ketdi halolni izdeb qayerdan topquluq ay o'g'il buningga taqlidan munu so'z keldi buni yaxshi angla ay ko'ngli tuz Aram bilan ko'nglim qora kir bo'ldi. O'zim yuz ishning birida bilimni ko'zda tutmadim. Vujudim menga egilmadi, havasga qul bo'ldim. Ibodatga vaqtim yetmadi, sirimni ochdim. Qara, dunyoning qiliqlari tamoman boshqacha bo'lib qoldi. Kishilarning ko'ngli tilidan boshqacha bo'lib qoldi. Xalqdan vafo ketib, uning o'rniga jafo ustunlikni oldi. ishonchlik bir odamni izlabmi topolmaysan xalqdan vafo ketib japo iz bosdi ishonchlik tayong'udak kishilar qis bo'lib ketdi qarindoshlar orasida yaqinlik yiroqlashdi yaxshi do'stlar mehribonlikdan kechdi kichikda adab yo'q ulug'da bilim qo'pol nodonlar ko'paydi adablik siliqlar azaydi yiqilliq faqat pul uchunli bo'ldi haqiqat uchun to'g'ri ish qiladiganlar qani omonatning faqat nomili bor uningga amal qilg'uchi qani nasihat degan so'zli bor uni tutqichilar qani yaxshilikqa da'vat qilg'uchi kishilar qani yomonlikdan to'sqichi kishilar qani savdogarlar omonat majburiyatini unutdi Hünerven ustala nasihatlerinden vazgeçti. Bilimlikle sözlerini doğru sözlemeydiğen boldu. Xotulladın haya kötürüldü, yüzleri yepilmaydiğen boldu. Doğruluk yok aldı, o'rnini agrilik egilidi. Qini, birer xudogo'y kishi qoldimi? Kishilarning hammasi pulning qo'li bo'lib qoldi. Kimdi kumush bo'lsa, shuningga bosh egdi jamoat ko'p masjidlar oz edi masjidlar ko'paysa jamoatlar oz qoldi taqvodor kishi nima deydi angla buni ko'ngilda tut ey yaxshilarning boshchisi biror to'g'ri ish qilg'uchi qini biror xudolik ishqa mong'uchi qini dunyoning hamma tarafi tamoman buzildi Buni ko'rib hayron qolgan bir kishi bormi? Musulmonlar qarshilashdi, bir-birining go'shini yeyishmoqda. Kafirlar bo'lsa huzur halovat ichida yotmoqda. Musulmonlarning mol dunyosi talon-taroj qilindi. Haromni haloldan farqlantiradigan kishi qani? Qara, fitna pasat ovozni kechichi uxlatmaydi. ilmi qur'on ovozi qini bu bak oz birodar ko'ngillar qattiqlashdi til yumshidi haqiqatning o'zi yo'qolib ketdi purig'i qoldi nazar sol otig'i o'g'il otiliq qiladi o'g'il bag bo'lib qara ota qul bo'ldi hayot qisildi dard alam uzardi ochko'zlik bog'on zo'raydi so'raydi xo'rab ketdi kambag'al tul yetimlarga shafqat qilg'uchi yo'q jahon ostin ustun bo'lib ketdi buningga ajablanguchi yo'q dunyoni sinag'on sehi qo'li kang bilimi cho'nqur donishmand bak yaxshi aytgan edi dunyo oxirlashdi qonun buzildi yomonlarni ko'rib yaxshilami oyin edi aqlliq tushunidu bilimlik biladi Yıl oy kunlar o'tgan siri dünya bara bara buzildi o'g'il qizlar oti hurmatini tashladi qeri degan nom kishi uchun haqorat bo'lib qoldi qonun qoidalar butunlay ostin ustun bo'lib ketdi oq bilan qora orlashib ketdi Бұның әммісі қияметнің аламетлерудір. Alaməti görünsə, kelidigini kelidu. Qudretlik Tangrim imanimizni saqlasın. Bu pitne bala yamanlıqlarını otturudun kötürsün. 462 yil idi. Bu sözlerini tallab yezib tamamladım. Aklım yetkenle sözlerini tügel yazdım. o'qigan va tushunganlar o'zi ibrat olsin ish harakating yo'ling qandoq bo'lishi kerak bu haqda ozroq so'zladim asosingni bekitib ol bu yo'l ham din yo'li ham dunyo yo'lidir shu yo'lda mang'in bu asosiy yo'ldan ozmig'in agar bu dunyoni tilasang uning yo'li shu agar oxiratni tilasang uning izzi mana o'z bandiligingni qil xudo kuch quvvat beradi qaysisini tilasang tila faqat uchinchi bir yo'lni izdima ilohim o'zim bu so'zni boshladim tilikim nima ekanligini yaxshi bilasan i egam o'zimga shon shuhrat yaxshi nom tilamadim mayli o'z bo'lsin mayli yot bo'lsin kishilarning foydasini tiladim o'qiganlar o'qigan siri meni aslab haqqimga duo qilib qo'yamikin deb o'yladim tilikim shu edi umidim shu o'qiganlar manga bir duo qilib qo'ya albatta tilim so'zladi qo'lim yozdi ey muloyim bu qo'l va til bəribir ölüdü. Mana bu kitab qo'l va tilning nishonisidir. Buni yezib, endi sana qoldirdim, ey zirak. Garchi men dunyoni tashlab, yerni to'shak qilsammi, meni unutma, ey tirik kitobxon. Ey mangulik muhtojsiz egam, sen ulug'dursan. bu muhtoj qulingni faqat salla kechirgin adashqan gunohim ko'p bir qul edim gunohimni kechirgin birdim bir egamsan man qul san egamsan qul hamon quldir egamsan yemmiting bo manga egidorchilik qil ay apu qilg'uchi man qulingman san egamsan meni apu qilg'in gunohimni kechir ay pok xudo yana sharqdin g'aribkicha hamma mo'minlarni apu qilg'in nodonman nodonlodin nodonliq sodir bo'ladi san fazilatliksan gunohimni kechir ey bilguch ishbordin faqat ishbor hidilib furaydi İplas Iblasnersedin napak yiğit buraydı. İyi ümidim. Men için fakat selli ümit. Sendin ümit üzmeymen ey ümit. Günahkar kulun men, kılgallarım capa. Vapadar igem sen, bana kıl vapa. Ey igem, capadın fakat capalı kilidu.'' vapadırlıqda vapadın başqını köymedim. Barcı müminlərinin həmmisini əpu qıl. Şula qatarıdı minin günahimnimi keçirgin. Yaxşı yol kösətküçi, doğru yolçi peyğəmbirimgə tümənmin salımımni yetküz. Onun tüt dostiga kəyni kaynidin üzlüksüz salımımni yetküz, ey Allah.